Vëllezër të nderuar, përpara se të fillojmë mësimin e sotëm, desha t'ju kujtoj për një çështje të rëndësishme, të cilën shumica e muslimanëve e dinë, mirëpo një pjesë prej tyre e harrojnë. Dhe kjo çështje është ajo që ka të bëjë me hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë Melaiket nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka piktura dhe qen. Melaiket, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk hyjnë në atë shtëpi që ka piktura edhe qen. Ose qen. Ky hadith tregon qartë që muslimanit nuk i lejohet mbajtja e figurave, qofshin ato duke i vendosur në mur apo duke duke i veshur si rroba ose në, në forma të tjera ku figurat tregohen edhe shfaqen dhe dalin në pah dhe kanë një farë vlere. Edhe ajo që është më e vështirë dhe më e rëndë se kjo është që këto figura të hyjnë në shtëpinë e Allahut dhe jo në shtëpitë tona. Prandaj o vëllezër, duhet pasur parasysh ku që muslimani kur të vijë në xhami, siç pastron trupin e vet duke marrë abdes, duhet të pastrojë edhe rrobat e veta, duke mos veshur rroba të cilat mbartin figura, mbartin piktura, se ato piktura megjithëse janë piktura moderne që nuk bëhen me penela, por bëhen me makineri. A mund mund të logjikohet dot që njeriu të vijë në xhami dhe kur të hyjë në xhami me këto lloj pikturash mos hyjnë melaiket në xhami. Po s'hyjnë melaiket edhe në xhami, atëherë ku ku mund të hyjnë melaiket? A mendoni domthon se çfarë krimi i bën ky person jo vetëm vetes së vet, por edhe muslimanëve? Prandaj o vëllezër, ju këshilloj të gjithëve se faktikisht kjo është një prej fatkeqësive të kohës tonë që jetojmë sot. Është njëra dhe jo të gjitha fatkeqësitë, se fatkeqësia tjetër gjithashtu dhe futja e muzikës në xhami, me anë të celularëve. Dhe kjo është një fatkeqësi tjetër dhe është një fitne tjetër, një sprovë tjetër të cilën nëse nuk e kundërshtojnë zemrat atëherë, atëherë shënohet në zemër një pikë e zezë, derisa të mbushet zemra me pika të zeza dhe ta mbulojë e zeza plotësisht. Prandaj çdo çdonjëri prej nesh duhet të ketë kujdes kur vjen në xhami që mos bëhet Shkak i keq për muslimanët. Mos hyjnë melaikët në xhami, kjo është kjo është gjë vallahi, është gjë shumë e madhe. Pse vetëm se ti vesh rroba në të cilat ka fotografi, ka piktura. Ose çështja e muzikës, vallahi, domethënë është fatkeqësi shumë e madhe të dëgjosh në xhami muzikë. Nga llojet më të ndryshme. Xhamitë janë bërë për ta adhuruar Allahun. Xhamitë nuk janë kisha. Në kishë dëgjon muzikë, ndërsa në xhami dëgjon dhikër e Allahut. Kur ne si muslimanë nuk na lejohet që ta dëgjojmë muzikën jashtë xhamisë, a mund të na lejohet ta dëgjojmë atë brenda në xhami? Aty ku vijmë për të qetësuar shpirtin, që të fitoj sa më shumë sevape, edhe të ruaj veten time nga haramet, ta dëgjoj dhe aty pa dëshirën time muzikën, kjo është fatkeqësia ma e madhe. Atëherë nuk paska ngelur vend pa hyrë kjo kjo lloj harami. Dhe kjo është nga ato lloj fitnesh që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që do t'ju paraqiten juve fitnet si puna e fijeve të hasrit. Hasri që është ajo ajo lloj që është një lloj mund nëse do e quanim tip qilimi që ka pasur përdorë dikur, i thoshin hasër, bëhesh me dorë dhe thureshe fije fije një nga një, kështu do vijnë dhe fitnet thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, një nga një, njëra pas tjetrës. Edhe çdo lloj zemre thotë i cili e cila e pranon një fitne i shënohet në të një pikë e zezë. Derisa të ndahen zemrat në dy lloje thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Një zemër e bardhë që ndrit nuk i bën dëm asaj asnjë lloj fitne dhe një zemër e zezë e nxirë që nuk hyn në të e vërteta kurrë, sepse e vërteta është dritë. Edhe nuk mund të hyjë drita në errësirë. Nuk mund të hyjë drita sepse është e rrethuar zemra me këtë lloj errësire, nuk e le që të hyjë drita brenda. Prandaj vëllezër duhet me pas kujdes shumë vallai për Zotin. Sepse bëhesh shkaktar që të marrësh ti gjynafe në radhë të parë, edhe që të marrin edhe muslimanët me anë të këtyre gjërave. Prandaj unë do mund t'ju këshilloj të gjithë, si këshilloj edhe veten time, që çështja e muzikës një në xhami. Ajo nuk lejohet kurrë as në xhami as jashtë xhamisë. Por në xhami gjynafi i saj është akoma edhe më i madh. Mundon edhe muslimanët, mundon edhe melaiket. Edhe çështja e pikturave që sidomos janë në rroba dhe ti vjen me to në xhami pa kuptuar fare, Domethënë këto duhen pas parasysh vëllezër, nuk duhet toleruar me gjëra të tilla. Allahu ju shpërbleftë me të mira të gjithë, më falni për këtë ndërhyrje. Fillojmë mësimin e sotëm. Sot do flasim me lejen e Allahut subhanehu ue teala për dy emrat e Allahut të madhëruar. Emri i parë është El Wakil, El Wakil dhe emri i dytë është El Kafil. Fillojmë me kuptimin gjuhësor, siç e kemi zakon. Ka thënë një prej dijetarëve të gjuhës, i cili quhet Ibn Side, tregon kuptimin gjuhësor të fjalës Wakile, se nga kjo vjen nga kjo origjinë vjen fjala el wakil. Thotë wakile billah wa tawakkal alayhi wa takal. Që do të thot të gjitha këto lloj formash do të duan të thonë t'i dorëzohesh Allahut subhanahu wa taala. Sikurse thuhet gjithashtu, tewakkele bil emri, domethënë e mori përsipër një çështje. Domethënë prej kësaj rrjeth, origjina, domethënë është origjina e emrit Allahut al wakil. Edhe rreth këtyre gjërave domethënë vjen vjen kuptimi që thamë, vjen kuptimi i emrit Allahut subhanahu wa taala El Wakil. Ndërsa emri Allahu subhanahu wa taala el kefil në, në gjuhën arabe vjen nga fjala kafalahu yakfaluhu ose kafalahu iyahu edhe emri që nxirret prej kësaj është el kafil ndërsa kefil domethënë është forma ekzagjeruese që tregon madhështinë e kësaj cilësie që ekziston te ky që e mbart këtë cilësi Kuptimin që kanë dhënë dijetarët prej tyre, domethënë kemi domethënë Ibn Ashurin që ka thënë el-kefil vjen në kuptimin dëshmitar. Vjen në kuptimin garantues, është ai i cili garanton njerëzve çdo gjë që kanë nevojë ata. Sikurse është dhe vjen në kuptimin vëzhgues dhe kujdesës, që kujdeset për besimtarët. Këto janë disa kuptime kanë një farë ngjashmërie dhe çdo njëri prej tyre ka veçorinë e vet Dhe inshallah do përpiqemi t'i sqarojmë në, në vijim. Prandaj dhe thotë Allahu subhanahu wa taala për të shpjeguar kuptimin e fjalës kefil, thotë për Zekerian alayhis salam, i cili e mori përsipër Merjemin që ta rriste atë kur ishte e vogël, nënën Isa alayhis salam, thotë wa kafalaha Zekeria, domethënë që e mori përsipër që të kujdeseshe për të. Kush Zekeria? Në surën Ali Imran ajeti 37. Gjithashtu thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilu al-yatim ka hatayn fi al-janna." Thotë unë edhe kafilu al-yatim, do thotë ai i cili merr përsipër një jetim për ta për ta rritur atë, për ta edukuar, për ta ushqyer, jemi në xhenet si këta dy gishta thotë. Domethënë që janë me është me profetin sallallahu alajhi wasallam ai i cili kujdeset për jetimin. Kujdeset, domthonë fjala kafil dhe kefil, që është një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala, me këtë kuptim vjen. Edhe kuptimi më i dukshëm ose më i përafërt në gjuhën shqipe nëse do thoshim garant, që Allahu subhanahu wa taala është garantues, i garanton njerëzve ato që kanë nevojë ata. Do vijë shpjegimi i saj. Këto dy emra na kanë ardhur në Kur'an Tregon Allahu subhanahu wa taala për besimtarët të cilët të cilëve u thanë njerëzit edhe ai që u tha ishte një prej mushrikëve po e ka shprehur Allahu në këtë lloj forme është një formë letrare erdh një prej mushrikëve dhe u tha muslimanëve që mushrikët e Mekës kanë ardhur domethënë janë, janë nisur për të ardhur Medine që t'ju luftojnë Prandaj frikësohuni prej tyre, edhe përgjigja e besimtarëve me në krye profetin sallallahu alajhi wasallam ishte se thanë fe fazadahum imanan ndërsa atyre iu shtua më shumë besimi dhe thanë hasbunallahu wa ni'mal wakil na mjafton ne vetëm Allahu dhe ai është më i miri wakil ky është domthon kjo është domthon pika që na intereson që vërteton këtë lloj emri që ky është prej emrave të Allahu subhanahu wa taala el wakil domthon është më i miri mbështetës Wa ufu bi ahdi Allahi idha ahadtum, e thot edhe mbajeni besën e Allahut kur ta jepni atë, wa la tenkudul ejmane ba'de teukidiha, dhe mos i prishni betimet që keni dhënë dhe besën që keni dhënë mbasi e keni përforcuar atë, wa qad ja'altum Allaha aleikum kafila, ndërkohë që ju keni bërë Allahun subhanahu wa taala si garant ndërmjet jush. Allahu subhanahu wa taala e di atë që veproni. Do ta shpjegojmë inshallah edhe se çfarë kuptimi ka. Këto argumente tregojnë dhe vërtetojnë qartë saktësinë e këtyre dy emrave, që këto janë dy emra të Allahut subhanahu wa taala. Dhe për sa i përket kuptimit të tyre, kanë thënë dijetarët Ibn Xheriri për shembull për emrin Allahu subhanahu wa taala al-Wakil, dhe Allahu subhanahu wa taala është më i miri përkrahës dhe më i miri garant për besimtarët. Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruar veten e tij me këtë lloj cilësie që Allahu subhanahu wa taala ka është mbështetës i besimtarëve, sepse vetë fjala el wakil në gjuhën arabe thot do të thotë t'ia mbështesësh dikujt një çështje. Edhe nga që këta njerëz, të cilët thanë këtë lloj gjë ishin besimtarë, edhe ia drejtuan të gjitha çështjet e tyre Allahu subhanahu wa taala dhe kishin besim tek ai, Allahu subhanahu wa taala e përshkroi veten e tij duke thënë po, ata janë mbështetur tek gjëja më e mirë, gjëja më me vlerë, që është Allahu subhanahu wa taala. Kjo ishte përafërsisht fjala e Ibnu Xheririt në në librin e vet Xhami Xhami ul Bejan. Thot një prej dijetarëve gjithashtu quhet El Farra në fjalën e Allahu subhanahu wa taala alla tattakhidhu min duni wakila. Thot që të mos merrni përveç meje asnjë mbështetës. Thot që të mos merrni mos merrni si zot askënd tjetër përveç meje, domethënë e shpjegoi fjalën wakil në kuptimin zot, domethënë që Zoti i cili është krijuesi i çdo gjëje, i cili është vepruesi i çdo gjëje që ka të bëjë me dobitë e njerëzve. Edhe thot gjithashtu El Farra thuhet që El Wakil gjithashtu në këtë ajet ose në ajet e tjerë kuptimi i saj është kafijen domethënë që të mos merrni askënd përveç meje dhe Perëndimit nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij, prandaj merr atë si wakil. Wakil domethënë mbështetës, domethënë mbështetu tek Ai. Konsideroje adhuroje Allahun subhanahu wa taala me këtë emër duke iu mbështetur atij. E thot Ferra, ky është kuptimi i ajetit që thamë, ndërsa Ferra thot, do thot konsidero Allahun subhanahu wa taala si garant për atë që të ka premtuar ty, domethënë fitoren. e Islamit. I thot profetit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa për emrin Allahut El Kefil thot Ibn Xheriri në ajetin e mësipërm që tham, mbajeni besën që i keni dhënë Allahut kur ta jepni atë dhe mos e prishni betimin e dhënë, sepse betimi i dhënë këtu qëllimi besa e dhënë me betim, pasi e keni përforcuar atë, ndërkohë që ju e keni bërë Allahun garant për këtë lloj bese që keni dhënë, duke u betuar në Allahun subhanuhu teala, sepse Allahu i madhëruar i di atë që veproni ju. Thot Ibn Xheriri, ndërkohë që ju e keni ju e keni bërë Allahun subhanuhu teala garant kundrejt atij personi i cili e mban besën dhe kundrejt atij që nuk e mban. Për këtë lloj bese që keni dhënë. Thot Imam al-Qurtubi, një fjalë të ngjashme me atë që tregon kuptimin gjuhësor të emrit Allahut El Kefil, thotë që një prej kuptimeve të fjalës El Kefil do thotë dëshmitar, që Allahu subhanahu wa taala është dëshmitari i çdo gjëje. E një kuptim tjetër është që është kujdesës për çdo gjë, edhe kuptimi i tretë është garant. Këto janë kuptimet që kanë dhënë dietarët në lidhje me këto emra. Ato kanë një të përbashkët në aspektin që Allahu subhanahu wa taala është garanti i atyre që e marrin atë si garant. Siç do ta tregojmë më mbrapa inshallah. Çfarë përfitojmë prej këtyre emrave? Në lidhje me faktin që dy emra kanë ngjashmëri, domethënë sepse të dyja kanë të bëjnë me çështjen që njeriu i drejtohet Allahut subhanuhu teala dhe ia lë atij çështjen dorë. Dhe prandaj do flasim për një prej adhurimeve më të mëdha për të cilat ka nevojë çdo njeri, ka nevojë çdo njeri po them. Edhe dobia e njeriut për këtë adhurim është në aspektin që ai merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, sikurse dhe arrin atë që kërkon me anë të këtij adhurimi. Ky adhurim i madh është adhurimi i mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Të gjithë njerëzit kanë nevojë që të mbështeten tek Allahu i madhëruar. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët që të mbështeten tek ai. Thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Maide 23, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Ia kushtëzon besimtarëve dhe u thotë, "Nëse jeni besimtarë, atëherë Allahut mbështetuni." Gjë që tregon që ai i cili pretendon se është besimtar, duhet t'i mbështetet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thotë Allahu i Madhëruar, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa fa huwa hasbuh." I tregon besimtarëve që Allahu i Madhëruar është ai që nëse i mbështetesh të mjafton, edhe kush i mbështetet Allahut, Allahu atij i mjafton. Kurani është i mbushur plot me argumente të tilla që tregojnë që besimtarët duhet t'i mbështeten Allahut, që Allahu subhanahu wa taala i mjafton besimtarët nëse i mbështeten atij. Të shumta. Kemi gjithashtu argumente nga Suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam, ndër to është hadithi i ibn Abbasit radhiyallahu anhu se Profeti sallallahu alajhi wasallam tha m'u paraqitën umetet. Dijetarët kanë rënë në në kontradiktë në shpjegimin e këtij hadithi, Disa thonë që kjo ka ndodhur në gjumë, disa thonë jo, kjo ka ndodhur, domethënë kur ka qenë zgjuar profeti sallallahu alajhi wasallam, ka parë diçka që nuk e shikon njeriu zakonisht, është mrekulli prej Allahut të madhëruar. Dhe thuhet m'u paraqitën umetet, dhe thotë shikova një profet ose ose më shumë se një profet, kalonin përpara, edhe disa kishin me vete pak njerëz, ndonjë profet nuk kishte një me vete asnjë njeri, derisa shikoi thotë në horizont, një diçka të zezë të madhe. Edhe vura re që ishte një umet i madh, një popull shumë i madh me njerëz. Edhe py, dhe pyeta, a është ky umeti im ç'është ky? A është ky umeti im? Edhe më thonë, ky është umeti i Musa alayhis salam. Edhe mbas tij thotë shikoi një një diçka të zezë në horizont që mbuloi gjithë horizontin thotë. Nga do që të shikoja ishte rrethuar nga kjo e zezë, domethënë ishte një numër shumë i madh njerëzish. Edhe më thuhet që ky është umeti jot. I thuhet profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ndër ta janë 70000 veta të cilët hyjnë në xhenet pa llogari. Shiko se çfarë shpërblimi ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala. Hyjnë në xhenet pa llogari thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe u fut brenda, i la sahabët që të diskutonin me njëri-tjetrin dhe kjo lloj gjëje tregon një urtësi të madhe që ka pas profeti sallallahu alajhi wasallam. Se po t'ua jepte direkt rezultatin e t'u thoshte që po dhe këta të cilët hyjnë në xhenet pa llogari janë këta këta këta, do ishte diçka domethënë një një përgjigje tepër e thjeshtë, edhe mbase edhe mund të harrohej, ndërsa kur ti i le të diskutojnë, domethënë të diskutojnë me njëri-tjetrin, edhe i merr malli që ta marrin vesh me vërtet se kush janë këta persona, kjo lloj gjë fiksohet më shumë në mendje, shiko se çfarë edukatori ka qenë profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur fliste, i maste fjalët me peshore që t'u jepte njerëzve atë që atë që donin ata, atë që ishte e dobishme për ta në momentin që ishte e dobishme për ta. Edhe thon disa prej sahabëve, Që këta persona filluan po diskutonin kush janë këta persona, 70000 që hyjnë në xhenet pa llogari. E than disa prej tyre, këta jemi ne than. Ne besuam Allahun, ndoqëm profetin e tij dhe ne jemi këta persona që do hyjnë në xhenet pa llogari. Ndërsa disa than që jo këta janë fëmijët tanë të cilët lindën në islam, nuk e kanë parë kufrin, ndërsa ne thotë kemi jetuar në injorancë, kemi kemi adhuruar idhujt. Ndërsa fëmijët tanë që kanë lindur në Islam dhe nuk kanë adhuruar gjë tjetër përveç Allahut, ata duhet të jenë. E derisa i gjeti profeti sallallahu alajhi wasallam duke biseduar dhe i pyeti për çfarë bisedoni, i thanë po bisedojmë, duam të dimë se kush janë këta 70000. Atëherë u tha profeti sallallahu alajhi wasallam, Një fjalë të shkurtër të qartë që tregon një vlerë të madhe që ka ky adhurim. I tha këta persona të cilët hyjnë në xhenet pa llogari, në një kohë që njerëzit vuajnë ditën e gjykimit nga llogaria e rëndë që u bie mbi supe, këta thot profeti sallallahu alajhi wasallam janë ata të cilët la yastarqun, nuk është e pëlqyeshme t'ia kërkosh dikujt tjetër këtë lloj gjëje dhe dhe faktikisht nuk dua të zgjatem shumë sepse kemi edhe gjëra të tjera për të treguar, po te kjo hyn gjithashtu dhe lutjet e zakonshme që kërkon njeriu i thot dikujt për shembull, o vëllai im lutu për ne për shembull, këtë lloj forme. Faktikisht kjo ka ka një lloj detaji për t'u shpjeguar, mbase nuk është koha tash për të treguar, Mirëpo, ideja shkurtimisht është që nëse njeriu ka për qëllim me këtë lloj me këtë lloj kërkese që i bën vëllait vet dhe i thotë lutu për mua, vetëm interesin e vet personal kjo nuk është e pëlqyeshme. Ndërsa nëse kërkon me anë të kësaj gjëje që t'i bëjë dobi edhe të tjerëve, duke e nxitur atë person që të lutet, që të afrohet ai tek Allahu subhanahu wa taala dhe jo vetëm interesi personal, atëherë inshallah nuk ka ndonjë problem. Ideja është që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për këta persona që ata nuk kërkojnë rukje prej të tjerëve. Kjo është cilësia e parë e atyre që hynë në xhenet pa llogari. E dyta, la yatatayyarun, at-tiyara. At-tiyara domethënë që këta nuk ndikohen nga shka, nga disa gjëra që quhen shkaqe tek njerëzit, por në të vërtetë nuk janë shkaqe për të keqen tek Allahu subhanahu wa taala. Si për shembull disa njerëz të cilët thonë e marta është ditë ters, ose filan ditë është ditë ters, ose natën nuk lejohet me me qep. Edhe gjëra me radhë të tilla, Domethën konsiderojnë shkaqe për të keqen ato gjë që s'i ka bërë Allahu subhanahu wa taala shkaqe. Kjo quhet tijara. Edhe kjo është e ndaluar në Islam. Prandaj edhe Ibn Mesudi kur ka folur për tijarën, thotë që kjo lloj gjë mund na vijë të gjithëve në zemër, mirëpo e largon Allahu duke u mbështetur tek Allahu i madhëruar. dhe tregon që me anë të mbështetjes, kjo lloj gjë largohet nga zemra. E thotë uela jektevune, domethënë nuk përdorin el kei, el kei domethënë është një lloj kurimi që bëhet me anë të hekurit. Është një kurim që bëhet me anë të hekurit për shumë shumë lloj sëmundje, është një është domethënë një lloj mjekësie në vete për sëmundje të shumta të trupit me anë të hekurit të nxehtë. Ë? Me djegje, hekur i nxehtë. Përdoret për shumë smundje, nuk përdoret vetëm për mbylljen e plagëve siç mendojnë disa njerëz. Përdoret për mbylljen e plagëve, përdoret për smundje të brendshme, për infeksione, për gjëra, për për azmën e me radhë. Këtë lloj gjë profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar sepse kjo bie në kundërshtim me njësimin e plotë tek Allahu subhanuhu teala. Edhe thotë në fund fare, edhe cilësia e përgjithshme që që i bashkon të gjithë ata që hyjnë në xhenet pa llogari, është se ata i mbështeten Allahut subhanuhu teala. Shikoni se çfarë shpërblim të madh ka përgatitur Allahu subhanuhu teala për ata që i mbështeten atij. A nuk dëshiron atëherë të jesh prej atyre që i mbështeten Allahu subhanahu wa taala, siç e kërkon Allahu i madhëruar, që të jesh prej atyre personave të cilët hyjnë në xhenet pa llogari, pa vuajtur siç vuajn shumica e njerëzve në ditën e gjykimit. Atëherë dëgjo se çfarë kanë thënë dijetarët në shpjegimin e mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu dhe profeti sallallahu alajhi wasallam para kësaj domthon ka thënë në hadithin që transmeton Tirmidhiu nga Omeri radhiyallahu anhu, hadith i saktë, thotë nëse ju do t'i mbështeteshit Allahut siç i takon atij në të vërtetë, do t'ju furnizonte ju siç furnizon zogjtë. Ikin në mëngjes të uritur dhe kthehen në darkë të ngopur. Nënvizojeni këtë. Ikin, ikin, domethënë lëvizin, domethënë punojnë, dhe kthehen në darkë të ngopur. Për sa i përket mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala, dijetarët kanë dhënë përkufizime të ndryshme. Prej këtyre është që Imam Ahmedi Allahu e mëshiroftë ka thënë që mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala është një prej punëve të zemrës. Dhe kjo tregon që mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala nuk është as me gojë, as me punët e gjymtyrëve dhe nuk është thjesht një njohuri që mund ta ketë njeriu në zemër, por është punë e zemrës, mbështetje. Disa dijetarë e kanë shpjeguar atë duke thënë që mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala është dorëzimi i zemrës për Allahun subhanahu wa taala siç i dorëzohet i vdekuri personit që e lan Nuk lviz, i vdekur nuk lviz. Vjen një person e lan, e drejton majtas, djathas, i lviz kokën, këmbët. Kështu thotë duhet të jetë zemra përpara Allahut subhanuhu teala që të quhet njeriu i mbështetur tek Allahu subhanuhu teala. Do ta shpjegojmë inshallah se çfarë kuptimi ka. Disa dijetarë të tjerë kanë shpjeguar mbështetjen tek Allahu subhanuhu teala duke thënë që mbështetja tek Allahu është duke u kënaqur me caktimin që ka dhënë Allahu subhanuhu teala. Prej këtyre është dhe Bishr, Bishr el Hafi, i cili ka thënë, thon disa njerëz thot, unë jam i mbështetur tek Allahu, mirëpo po gënjen thot. Sepse nëse do t'i mbështeteshin me të vërtetë Allahut subhanahu wa taala, do kënaqeshin me atë që i ka caktuar Allahu i madhëruar. Gjithashtu është pyetur Yahya ibn Muadh, kur bë, kur mund të jetë njeriu i i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, tha E arrin këtë gjë njeriu kur të jetë i kënaqur me Allahun subhanuhu teala për atë që i cakton? Disa dijetarë e kanë shpjeguar tevekulin mbështetjen tek Allahu subhanuhu teala duke thënë që mbështetja është besimi jot tek tek Allahu subhanuhu teala. Besimi me kuptimin jo besimi që përdorim ne, është besimi domethënë që ti ke besim që Allahu subhanuhu teala do bëj mirë për ty, me këtë kuptim. Ndërsa disa dijetarë të tjerë thonë që mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala nuk mund nuk përbëhet vetëm nga një prej këtyre gjërave, por përbëhet nga disa gjëra bashkë, përbëhet nga disa punë të zemrës bashkë. E megjithatë të gjithë dijetarët kanë rënë dakord që mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala nuk bie në kundërshtim me kryerjen e shkaqeve të cilat i ka bërë Allahu subhanahu wa taala si shkaqe për të arritur qëllimin që kërkon. Kanë rënë dakord të gjithë që kryerja e shkaqeve nuk bie në kundërshtim me atë që quhet mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala. Realiteti i mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala thotë Ibn al-Qayyim al-Jauzi është është diçka e përbërë nga disa çështje Edhe nuk nuk është e mundur që njeriu të jetë i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala pa to. Do t'i përmendim tash inshallah gjithë to. Edhe çdo njëri prej dijetarëve ka folur për njërën prej këtyre gjërave, dikush ka folur për diçka që është përpara mbështetjes ose është një pjesë e mbështetjes, dikush ka folur për diçka që është fryti i mbështetjes. Mirëpo realiteti është që mbështetja përbëhet nga disa gjëra. Dhe pa to nuk mund të quhet njeriu që i është mbështetur Allahut subhanuhu teala me të vërtetë. Edhe e para këtyre gjërave kush është? Dhe kjo është pika e parë që të njohë njeriu në të vërtetë se kush është mbështetja tek Allahu subhanuhu teala. Sepse për këtë gjë ka nevojë çdo njeri në të gjitha problemet dhe çështjet e jetës së tij, edhe të ahiretit të tij, është njohja e Allahut subhanuhu teala dhe cilësive të tij. njohja e fuqisë së tij, njohja e cilësive të tij të plota, dijes së tij, dëshirës së tij në të gjitha aspektet. Thotë Shehul Islam Ibn Taymije, njeriu nuk mund të nuk mund të jetë i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala vetëm nëse e njeh Allahun subhanahu wa taala me këto cilësi. Cilësitë e tij të plota. Prandaj thotë nuk mund të përfytyrohet që një filozof të jetë i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ai thotë që Allahu nuk ka dije. Edhe siç do ta tregojmë më mbrapa, nuk mund të quhet njeriu i mbështetur pa njohur dijen e Allahut subhanahu wa taala. Ata mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, gjithashtu dhe kaderijet thonë që në pushtetin e Allahut ka gjëra që nuk dëshiron Allahu të jenë. Atëherë si mund t'i mbështetesh dikujt që që ndodh ndodhin gjëra pa dëshirën e tij. Kështu që Mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala nuk mund të përfytyrohet vetëm se prej atij personi i cili i pohon të gjitha cilësitë e larta dhe të plota të Allahut subhanahu wa taala që i ka treguar në Kur'an dhe na i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Çështja e dytë për të kuptuar mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala është edhe është pjesë e mbështetjes tek Allahu i madhëruar është që ehli suneti dhe xhemati besojnë se shkaqet kryerja e shkaqeve, kryerja e atyre gjërave të cilat të çojnë në rezultatet që kërkon është e domosdoshme dhe nuk bie në kundërshtim me kaderin. Përkundrazi, lënia e tyre bie në kundërshtim më falni, me mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala. Mbase në pamje të parë duket do duket sikur nëse njeriu i mbështetet Allahut nuk duhet kryer asnjë lloj shkaku, por kjo s'është e vërtetë. Sepse Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij ka shkruajtur gjërat që të bëhen me shkaqe. Edhe vetë mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala është një prej shkaqeve më të mëdha për të arritur atë që kërkon ti. Pra kush i mbështetet Allahut, në të vërtetë pse i mbështetet që të arrijë atë që dëshiron. Kjo është një një shkak. Kjo është një shkak për të arritur atë që dëshiron. sikurse edhe lutja, t'i lutesh Allahut subhanahu wa taala për diçka, është shkak për të arritur atë që dëshiron ti. Ndërsa ata që i mohojnë shkaqet dhe thonë nuk ka shkaqe, gjërat ndodhin pa shkaqe, thonë që vlera e lutjes ose e mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala është vetëm tek vetëm se është adhurim dhe njeriu merr shpërblim se adhuron Allahun subhanahu wa taala, po jo se mbështetja në të vërtetë është shkak për të arritur atë që dëshiron ose duaja është shkak për të arritur atë që dëshiron. Dhe kjo lloj gjëje domethënë është një humbje shumë e madhe. Prandaj dhe siç tregon Ibn Qayyim al-Jauziye, njëri prej këtyre ka shkruajtur në një libër të vetin, ka treguar edhe për një prej lutjeve që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Që thotë Allahu subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, thotë o Zot, mos na konsidero neve si gjunaf nëse ne harrojmë ose bëjmë gabim. Edhe thon, thot ky person që ka shkruar në ka shkruar në librin e vet këtë gjë, këtë gjë ka treguar Ibn Qayyim, thot kjo lloj lutje, kjo bëhet lutje thjesht si lexim që të lexosh Kur'anin, por nuk lejohet ta bësh si lutje. Sepse kjo do të thot, sipas këtij, që ti dyshon në atë që ka treguar Allahu subhanahu wa taala që unë e kam plotësuar këtë dhe lutje besimtarëve. Domethënë shiko ku i çoi mohimi i shkaqeve këta njerëz. I çoi domethënë që njeriu nuk u lejoka t'i lutet Allahut subhanahu wa taala dhe me lutjet më të larta të cilat të cilat i ka treguar Allahu subhanahu wa taala që janë lutjet e njerëzve më më të mirë, njerëzit janë lutjet e profetëve, lutjet njerëzve të devotshëm të Allahut subhanahu wa taala. mohimi i shkaqeve. Allahu subhanahu wa taala i ka bërë gjërat me shkaqe. Edhe nuk mund të përfytyrohet që një njeri të besojë tek mbështetja e Allahut subhanahu wa taala pa bërë shkaqet. Kështu që nuk mund të thotë njeri që unë i mbështetem Allahut edhe nuk po ha bukë, Edhe edhe meqë jam mbështetë Allahut, atëherë do më ushqejë Allahu pa zgjatur dorën për të hangër bukë. Sikurse mund të thotë dikush tjetër, që unë i mbështetem Allahut, edhe nuk martohem, edhe po do Allahu atëherë unë do bëhem me fëmijë. Gjithë këto gjëra janë janë mendjelehtësi. Janë mendjelehtësi sepse Allahu subhanahu wa taala i ka shkruajtur gjërat me shkaqe. Ka shkruajtur që njeriu që njeriu të jetojë kur ha, dhe ngrënia është një shkak për të jetuar. Ka shkruar që njeriu të bëhet me pasardhës kur martohet. Ka shkruar që njeriu të hyjë në xhenet kur bën punë të mira, ka shkruar që njeriu të hyjë në xhenem kur bën punë të këqija. Dhe kështu i ka bërë Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij gjërat. Prandaj mohimi i shkaqeve do të thotë në të vërtetë mohimi mohimi i kësaj që quhet mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala Edhe ai person i cili ka këtë këtë gjë, e thotë këtë gjë në të vërtetë e ka mohuar Islamin, e ka mohuar njësimin e Allahut subhanuhu teala. Sepse Allahu i madhëruar e ka bërë xhenetin që njeriu të hyjë në të me shkaqe. Dhe këto shkaqe janë punët e mira. Prandaj nuk mund të përfytyrohet që një person të jetë i mbështetur tek Allahu subhanuhu teala pa njohur shkaqet. Pika e tretë është që njeriu duhet ta pastrojë zemrën e tij duhet ta pastrojë zemrën e tij prej çdo mbështetjeje tjetër. Kur të shkosh për të kryer një çështje të vështirë, kur të jesh i nevojshëm për Allahun subhanuhu teala, mos e lidh zemrën tënde me krijesat. Mos e lidh zemrën tënde me shkaqet, por lidhe zemrën tënde vetëm me Allahun subhanuhu teala. Lidhe zemrën tënde vetëm Allahun e madhëruar sepse ai është krijuesi i gjithë shkaqeve. Edhe shkaqet janë shkaqe. Edhe në një moment për momente ato mund mos veprojnë, sikurse edhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar për zjarrin që nuk e dogj Ibrahimin alayhis salam, zjarri djeg. Mirëpo në një moment desh Allahu subhanahu wa taala që zjarri mos djegë dhe ai nuk dogji më. Edhe kjo tregon që shkaqet janë vetëm shkaqe. ndërsa ai që i bën shkaqet që të veprojnë apo jo është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj zemra jote duhet të jetë e pastër prej çdo lloj shoqërimi të ndokujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala në këtë mbështetje të madhe. Kjo është pika e tretë. Pika e katërt është që njeriu duhet duhet t'ia dorëzojë zemrën e vet Allahut subhanahu wa taala. Duhet të qetësohet zemra e tij tek Allahu i madhëruar. Domethënë jo vetëm që ti t'i dorëzohesh Allahut subhanahu wa taala, por të qetësohet zemra jote në këtë mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse realiteti është që që duhet ta përfytyrosh është që krijuesi i shkaqeve është Allahu i madhëruar dhe kur do ai këto shkaqe nuk veprojnë. Prandaj thotë Ibn al-Qayyim ai person i cili e ka qetësuar zemrën e vet në mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala është si puna e atij personi, të cilit i ka dalë përpara një ushtri shumë e madhe, me armiq edhe mbrapa tij ka një kështjellë. Edhe e fut Allahu i madhruar në këtë kështjellë dhe ia mbyll portën dhe nuk ka nga t'i hyjë ushtria. Atëherë kur e shikon veten të sigurt nga brenda kështjellës se nuk ka ça t'i bëjë askush nga ata që janë përjashta. Kështu që dhe frika e tij në zemër Prej kësaj ushtrie nuk ka pse të jetë. Kështu dhe besimtari kur e mendon që zemra e tij është mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, i cili është mbrojtësi për çdo gjëje, zemra e tij nuk duhet të ketë frikë më prej asnjë shkaku. Lus Allahun që të na bëjë prej tyre. Ose tregon Ibnul Kajjimi një shembull tjetër thotë, nëse një person i jep i jep një person i pasur një shumë parash dhe ia vjedhin të tjerët. Atëherë i thotë mos u shqetëso thotë. Vetëm hajde tek unë dhe sa herë që të vish do të të jap para. A ka vend në zemrën e tij për këtë që ky person a ka vend në zemrën e tij mërzia ose shqetësimi pse ia vodhën paratë? Kështu do të jetë besimtari kur ai e mendon që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka të gjithë pasuritë. Edhe i ka premtuar njeriut që do t'i japi nëse i drejtohet atij dhe nëse i mbështetet atij. A ka vend atëherë që njeriu të shqetësohet nëse i merret diçka ose i largohet diçka? Edhe realiteti që e vërteton qetësinë e zemrës tek mbështetja e Allahut subhanahu wa taala është që njeriu që njeriut nuk i dridhet zemra kur vijnë shkaqet dhe as nuk i shqetësohet zemra kur largohen shkaqet. Sepse ai e ka lidhur zemrën me krijuesin e shkaqeve dhe jo me shkaqet. Prandaj kur ti dëshiron të arrish diçka, edhe të erdhën shkaqet e asaj diçkaje, ti nuk ti nuk gëzohesh se të erdhën të erdhën shkaqet sepse ti e di që kjo mirësi është prej Allahut subhanahu wa taala dhe vetëm ai ta ka sjellë dhe jo këto shkaqe. Këto shkaqet Allahu subhanahu wa taala i bëri shkaqe. Përfytyroje këtë që po them në, në të gjitha çështjet e jetës që ti ke nevojë dhe ke mundësi të mbështetesh tek Allahu subhanahu wa taala në to. Pika e pestë që të përfytyrohet mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala është që njeriu të mendojë mirë për Allahun e madhëruar. Sepse nuk mund të përfytyrohet që një person t'i mbështetet t'i mbështetet atij që nuk ka mendim të mirë për ta. Nëse ti nuk ke mendim mirë për një person, nuk mund t'i mbështetesh atij në asnjë gjëje. Prandaj është e domosdoshme që njeriu të ketë mendim mirë për Allahun subhanahu wa taala. Kur ti e di që Allahu subhanahu wa taala është shumë bujar, atëherë mendimi jot është që Allahu është shumë bujar, edhe ti i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala në rrizkun tënd, sepse po i mbështetesh atij që është që është më bujari. Nëse ti e di që Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm, atëherë ti i mbështetesh atij që është më i mëshirshmi, që të të mëshirojë në këtë dynja dhe në botën tjetër. E kështu me radhë me të gjithë cilësitë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ky mendimi i mirë për Allahun vjen kur njeriu ta njohi Allahu subhanahu wa ta'ala të njohi emrat e tij, cilësitë e tij. Pika e gjashtë është që njeriu t'ia dorëzojë zemrën Allahu subhanahu wa ta'ala duke mos futur në të asnjë lloj dëshire të tij që bie në kundërshtim me atë që kërkon Allahu subhanahu wa taala prej tij. Siç e thamë më sipër si njeriu i cili është i vdekur në duart e atij që e lan. Kështu duhet të jetë zemra jote me Allahun subhanahu wa taala. T'ia dorëzosh zemrën tënde Allahut të madhëruar, t'ia lësh atij çështjet të gjitha në dorë që t'i drejtojë ai vet si dëshiron ai me urtësinë e tij. Sepse ti ke ke mendim të mirë për Allahun e madhëruar dhe e di që ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Prandaj dhe ia le çështjet të gjitha në dorë Allahut subhanahu teala. Çështja çështja e 7 dhe kjo është ajo që po themi tashti, t'ia dorëzosh të gjitha çështjet pa përjashtim Allahut të madhëruar. Nëse dëshon me vërtet të jesh i mbështetur me të vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala të arrish gradën e atyre personave, të cilët hyjnë në xhenet pa llogari, dorëzoja të gjitha çështjet e tua Allahu subhanahu wa taala. Sepse dorëzimi i të gjitha çështjeve në dorë të Allahut të madhëruar, ky është shpirti i mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. duke ia kërkuar Allahut të Madhëruar me dëshirë dhe jo në rast kur të vinë të domosdoshme, kur nuk ke ça të bësh tjetër vetëm se të mbështetesh tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe sjell një shembull Ibn Qayyim thotë si puna e atij fëmijës i cili është i vogël, nuk ka çfarë të bëjë, nuk i bën dot gjërat vet, edhe ia lë në dorë babait të vet i cili është i mëshirshëm për të, edhe i jep për të atë që është më e mira që është fëmia e tij, kështu duhet të jetë fëmia thotë me Allahu subhanahu wa taala, njeriu me Allahu subhanahu wa taala. T'ia dorëzojë të gjitha çështjet Allahu subhanahu wa taala, duke u mbështetur atij plotësisht në të gjitha çështjet e tij, problemet e tij të jetës, edhe problemet e tij që e ndihmojnë për të hyrë në xhenet dhe për t'u larguar nga xhenemi. Edhe pika e tetë dhe e fundit është që njeriu mbasi të ketë ndodhur ajo që kërkon, mbasi është mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, të kënaqet me atë që i ka dhënë Allahu i madhëruar. Dhe kjo pikë është shumë e rëndësishme, dhe kjo është një nga frytet më të mëdha të mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe disa dijetarë kur kanë kur janë pyetur për mbështetjen tek Allahu i madhëruar, kanë thënë që mbështetja është që njeriu të kënaqet me atë që ka caktuar Allahu i madhëruar. Dhe kjo në të vërtetë nuk është e gjithë mbështetja, por është një prej fryteve më të mëdha të mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë Ibn Taymija, çdo gjë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala është e rrethuar nga dy çështje. Përpara saj është rrë... përpara saj është mbështetja dhe mbas saj, domethënë që është caktuar, është kënaqja me atë që që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse njeriu i arrin këto dy gjëra, atëherë ai e ka kryer adhurimin që i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në mënyrën më të plotë. Edhe prandaj thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, domethënë e tregon këtë ide në hadithin që na mëson se si të bëjmë në duan e istiharës. Edhe thotë Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Thotë o Allah të kërkoj të zgjedhësh për mua me dijen tënde. Sepse dija e Allahut subhanahu wa taala është e plotë dhe njeriu është i mangët, nuk e di se çfarë mund ta presë dhe se çfarë mund të jetë më e mirë për të. Wa astaqdiru ke bi qudratika. Dhe kërkoj prej fuqisë tënde, sepse njeriu është i pafuqishëm. Wa as'aluka min fadlika al-adhim, dhe kërkoj prej mirësive të tua të mëdha. Edhe thotë njeriu kur i thotë këto këto gjëra, i është mbështetur Allahut subhanahu wa taala dhe ia ka lënë atij në dorë çështjet. Më pas thotë fa innaka ta'lam fa innaka ta'lam wa la a'lam, sepse ti o Allah di dhe unë nuk di. Wa taqdir wa la aqdir. Dhe ti ke fuqi dhe mundësi për ta kryer atë që dua unë dhe unë nuk kam fuqi. Wa anta allamul ghuyub dhe ti je i dituri i të fshehtave. Domethënë njeriu në në këtë lloj në këtë lloj fjalësh është larguar prej fuqisë edhe dijes së tij, sepse në të vërtetë nuk ka dije dhe as fuqi, edhe ia ka dedikuar ato vetëm Allahut të madhëruar, atij që i takon. Mendoj një njeri që të bëjë këtë lutje duke kuptuar në këtë formë, atëherë mund të presi prej Allahut subhanahu wa taala vetëm mirësi. duke kuptuar në këtë lloj forme, duke e ndier që ti po ia dorëzon të gjithë ësht... çështjen në dorë Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është duaja e istiharës. Që ti i kërkon Allahut të të japë diçka më hajër për ty dhe ia dorëzon Allahut. E pastaj në fund fare, mbasi i lutesh Allahut që të japë atë që atë që është më e mirë për ty, nëse është hajër për ty, në fenë tënde, në jetën tënde, ose të ta largojë duhet të në fund fare thotë profeti sallallahu alajhi wasallam Edhe i lutet Allahut besimtari në fund fare thotë, "Ma cakto mua atë, nëse është hajër për mua dhe nëse nuk është hajër atëherë më cakto mua atë që është më mirë për mua dhe më kënaq mua me të." E përfundon domethënë këtë lloj mbështetje se gjithë gjithë ky hadith, gjithë kjo lutje e mëson njeriun se si t'i mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Si të largohet nga ajo që quhet dije e tij, që mos shofi dijen e tij, mos shofi fuqinë e tij, sepse në të vërtetë nuk ekziston, është për Allahu gjithçka, por të shofi vetëm dijen e Allahut. T'i dedikojë dijen Atij prej cilit prej të cilit ka buruar kjo dije dhe fuqinë atij prej të cilit buron kjo fuqi. Edhe në fund fare të kënaqet me atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Vetëm në këtë lloj forme njeriu arrin të mbështetet tek Allahu i madhëruar. Këto tetë pika janë tepër të rëndësishme për çdo njërin prej nesh, nëse dëshiron të jetë prej atyre që hyjnë në xhenet pa llogari. që të arrijë këtë gradë të lartë që është të mbështetesh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa nevojë ka njeriu të mbështetet tek Allahu i madhëruar. Mirëpo, fatkeqësisht njerëzit nga padija e tyre, edhe pse mbështeten tek Allahu i madhëruar plotësisht me zemrat e tyre, ata e humbin këtë lloj tregtie kaq të madhe me Allahun e madhëruar, për arsyen se njeriu në jetën e tij ka nevojë të mbështetet tek Allahu për çdo gjë, për gjëra të mëdha, për gjëra të vogla. Dhe çfarë ndodh? Njeriu në, në në disa momente i mbështetet Allahut për gjëra tepër të vogla, për një rrisk ditor, për një rrisk mujor, i mbështetet për gjëra për për një diçka për shembull që është pa vlerë, që mund të mbarojë për për, për një kohë të shkurtër në këtë dynja, Dhe nuk i mbështetet Allahut për gjëra që janë më të mëdha, për shpëtimin nga dënimi i ditës së gjykimit, për shpëtimin nga zjarri i xhehenemit, për futjen në xhenet, për shpëtimin nga dënimi i varrit, për ngritjen e fesë lart, për për dijen, për për dobinë e muslimanëve, por i mbështetet Allahut për gjëra të dobta dhe harxhon gjithë fuqinë e tij në këtë mbështetje të madhe për gjëra të dobta. Prandaj edhe del në fund fare nga gjithë kjo tregti e madhe me Allahun del me trastën bosh. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë i zgjuar të dijë se çfarë të veprojë, se nëse tregohet i zgjuar, atëherë mundet që me pak punë të fitojë shumë shpërblim. Prandaj dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu siç e dini të gjithë, nuk kishte ndonjë punë të veçantë tepër, shumë tepër se të tjerët ose nuk bënte gjë që s'e bënin të tjerët. Falej siç faleshin të tjerët, agjëronte si agjëronin të tjerët, vetëm se kishte një diçka që s'e kishin të tjerët. punët e zemrës. Ai e kishte kuptuar drejt tregtinë me Allahun subhanahu wa taala dhe e shfryzonte zemrën e tij për të arritur gradat më të larta. Prandaj mbështetja e tij ishte ishte ishte në gradë më të lartë. Frika e tij ndaj Allahut ishte në gradë më të lartë. Turpi i tij prej Allahut ishte në gradë më të lartë, e kështu me radhë. Kishte diçka që ishte në zemër. Prandaj njeriu duhet të tregohet i zgjuar se për çfarë t'i mbështetet Allahu subhanahu wa taala. Jo se është e ndaluar t'i mbështetesh Allahut për gjëra të dunjas. Mirëpo, t'i mbështetesh Allahut për diçka që është e dobishme për ty në ahiret, është për të dobishme për muslimanët. Ti me shpërblimin tënd të gjithë muslimanëve të gjithë dhe të gjithë vëllezërve të tu, është më mirë sesa t'i mbështetesh Allahut për një makinë që do e marrësh, të cilën mund ta prishësh për 3-4 vjet, edhe në fund fare pastaj s'fiton asgjë, në lidhje me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Një çështje e rëndësishme që të shpalos në të vërtetë idenë e mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Një person nëse dëshiron t'i lërë dikujt prej njerëzve një çështje në dorë që t'ia drejtojë atë dhe të mbështetet me të vërtetë tek ai ka nevojë që të shikojë te ky person tre cilësi. Po qe se ti e shikon te një person tre cilësi, ti me të vërtetë qetësohet zemra dhe mbështetesh tek ai. Cilësia e parë është keqardhja ose mëshira që ky person, të cilin ti do t'ia lësh çështjen në dorë, është njeri që i vjen keq për ty, ka mëshirë për ty. Çështja e dytë është që ky person është i fuqishëm, ka mundësi të të ndihmojë për atë që kërkon ti. Dhe çështja e tretë është që ky person i njeh mirë gjërat që kërkon ti. dhe ka dije, ka njohuri të mira. Shiko këto lloj tre cilësi, po si pati personi, atëherë ty nuk të qetësohet zemra për t'iu mbështetur atij. Përfytyroje pak. E para është mëshira. Atëherë, a ka më të mëshirshëm se Allahu subhanahu wa taala? Dhe këtë kemi shpjeguar. Mëshira e tij ka përfshirë çdo gjë. Atëherë në këtë aspekt nuk të ngel justifikim që të thuash që do të mbështetem te dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala sepse mëshira e tij është mbi çdo mëshirë. Dhe Allahu është më i mëshirshëm për ty se vetë nëna jote për ty. A ka më të, më të plotfuqishëm se Allahu subhanahu wa taala në të gjitha aspektet dhe për këtë kemi folur gjithashtu. Edhe e treta, a ka më të ditur se Allahu subhanahu wa taala për atë që është më e dobishme për ty? Edhe për këtë gjithashtu kemi folur. Përfytyroji këto të gjitha në aspektin më të plotë, sepse këto janë tre cilësi të cilat i takojnë Allahu subhanahu wa taala në mënyrën më të plotë dhe vetëm atij i takojnë në mënyrë më të plotë, atëherë ke për të kuptuar që vetëm Allahu subhanahu wa taala i takon që njeriu t'i mbështetet në të gjitha çështjet e tij. Sepse ai është më i mëshirshmi për ty, ai është më i plotfuqishmi, edhe ai është më i dituri dhe e di më mirë se për çfarë ke nevojë ti. Prandaj dorëzoja zemrën tënde Allahu subhanahu wa taala që ta arrish këtë lloj grade të lartë, sikurse ta arrish dhe atë që kërkon me anë të kësaj mbështetjeje që ke. Prandaj thotë Ibn Qayyim el-Xheuzije që mbështetja te Allahu subhanuhu teala është një prej adhurimeve të mëdha, më të mëdha, të cilat kanë të bëjnë me një numër të madh emrash të Allahut subhanuhu teala. Prandaj mbështetja tek Allahu subhanuhu teala ka të bëjë me shumë numër shumë emra të Allahut. Kur ti flet për shembull për emrin e Allahut ndihmues, atëherë ti i mbështetesh Allahut që të të ndihmojë kundër mosbesimtarëve. Nëse ti do shikosh dhe emra të tjerë si falës, mëshirues, i plotfuqishëm, i ditur, të gjithë këto dhe shumë emra të tjerë kanë të bëjnë me mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala, sepse mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala do të thotë që ti ta njohësh Allahun e Madhëruar, prandaj dhe disa dijetarë kur janë pyetur për mbështetjen e Allahut të Madhëruar kanë thënë që mbështetja tek Allahu është ta njohësh atë, ta njohësh atë siç i takon me emrat dhe cilësitë e tij. Ata domthon kanë treguar në vërtetë hapin e parë që duhet duhet të bëjë njeriu që që t'i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, domthon ta njohë. Ta njohë Allahun subhanahu wa taala me emrin me emrat dhe cilësitë e tij, se kur ta marrë vesh që Allahu është më i mëshirshmi, se Allahu është më i plotfuqishmi, se Allahu është më i dituri, se vepron çfarë të dëshirojë dhe nuk del nga pushteti i tij asgjë, atëherë të qetësohet zemra tek mbështetja në të. Edhe këto gjëra që themi nuk janë gjëra të pamundura të paarritshme. Prandaj dhe njerëzit i kanë arritur ato. Edhe shembulli më i mirë janë janë profetët tanë. Prej tyre është Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Siç transmetohet edhe profeti jonë sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Buhariu nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se ka thënë Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kjo ishte një fjalë, thotë Ibn Abbasi, të cilën e tha Ibrahimi alayhis salam kur u hodh në zjarr dhe e tha profeti sallallahu alaihi wasallam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur njerëzit thanë, kur dikush i tha që njerëzit janë grumbulluar kundër jush, prandaj frikësohuni prej tyre. Ata thanë na mjafton neve Allahu dhe ai është më i miri mbështetës. Prandaj dhe rezultati kush ishte? Që Allahu subhanahu wa taala i tha zjarrit, i tha zjarrit kuni berden wa salaman ala Ibrahim. Bëhu i ftohtë edhe paqe. Nuk i tha vetëm i ftohtë, sepse i ftohtë do bëhesh akull, por i ftohtë edhe paqe. Që të bëhesh i ftohtë, mos e digjte Ibrahimin alayhis salam, por edhe mos bëhesh i ftohtë që të bëhesh akull për të, por paqe. për i për Ibrahimin alayhis salam, ngaqë ai iu mbështet Allahut subhanahu wa taala dhe e njihte Allahun më mirë se çdokush tjetër. Prandaj me të vërtetë meritonte që të quhesh Khalilullah. I dashuri i Allahut subhanahu wa taala. Edhe rezultati tjetër ishte që profeti sallallahu alajhi wasallam kur i thanë njerëzit që njerëzit kanë ardhur për të luftuar, prandaj frikësohu prej tyre, ai iu mbështet Allahut subhanahu wa taala dhe rezultati ishte që Allahu e ndihmoi dhe doli fitimtar. Gjithashtu transmeton Ebu Hatim, Ibn Hibbani, historinë e Ebu Muslim el Khaulanit, nëse mbani mend e kemi treguar edhe në mësimin e parë, mas parathënies, historinë e Ebu Muslim el Khaulanit, i cili, i cili ishte nga Jemeni, emrin e ka Abdullah ibn Thaub, ishte prej tabiin dhe thuhet se ka qenë muhadram, domethënë që ka jetuar në kohën e injorancës para islamit, një farë kohe ka jetuar edhe në kohën e islamit, një farë kohë. I tha El Aswad El Ansi, i cili pretendon se ishte profet, i tha, a beson që unë jam profet? I tha, jo. A beson që Muhamedi është profet? I tha, po. Atëherë i tha njerëzve, ndizni zjarr, ndizni zjarr shumë të madh. E tha, hidheni në zjarr. E hodhën në zjarr, po nuk i bëri gjë zjarri, zjarri u shuaj dhe, dhe Ebu Muslim el Khaulani doli nga zjarri, sikur nuk kishte hyrë në të fare. Atëherë u çuditën të gjithë njerëzit, edhe u detyrua ky gënjeshtari që ta nxjerrte nga Jemeni se kishte frikë mos mos dyshonin njerëzit në në gënjeshtrën e tij. Prandaj e nxori dhe shkoi tek shkoi në Medinë, Ebu Muslim takoi Omerin radhiyallahu anhu, kur e takoi Omerin radhiyallahu anhu, I tha Omeri, çfarë bëri ai personi që u dogj? Se nuk e njihte. I tha Abu Muslim, nuk u dogj ai tha, nuk u dogj. Atëherë Omeri e kuptoi dhe tha, më thuaj pash Allahun a ti je Abu Muslim, i tha ai po. Atëherë e mori për dore, e çoi te Abu Bekri dhe ia tregoi historinë e tij. E tha Abu Bekri falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala që bëri edhe në këtë umet një person si Ibrahim alayhis salam që hyri në zjarr nuk e dogji zjarri. Kjo është një mrekulli e madhe prej Allahut subhanahu wa taala për këtë lloj njeriu dhe njerëz të tjerë si ky, që iu mbështetën Allahut subhanahu wa taala fort dhe arritën gjëra të çuditshme që ishin mrekulli për gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit. Gjithashtu një histori tjetër të cilën e ka transmetuar Buhariu në librin e tij të saktë nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, e cila tregon vërtetësinë e mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala, është kjo histori që e transmeton Abu Huraira se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që ishte një person prej Bani Israilëve, i kërkoi një shoku të vet që t'i jepte borxh 1000 dinar prej ari. Edhe caktuan një kohë, një ditë të caktuar në të cilën do t'ia sillte borxhin do ia kthente borxhin mbrapsht. E caktuan ditën, u larguan i ndau i nda i ndau domethënë i ndante deti ose domethënë një një hapësirë e madhe ujore të dy dhe nuk kalonin nga nga njëra anë te tjetra vetëm se me me varkë ose me anije Edhe kur erdhi dita e caktuar, shkoi ky personi që, që ishte borxhli, t'i kthente borxhin shokut të tij, priti në buzë të ujit se mos gjente ndonjë varkë që të vinte të kalonte nga ana tjetër, për të shkuar te shoku i tij nuk gjeti. Priti, priti, priti dhe pastaj tha mbasi kur në fillim fare i dha besën vëllait të tij që do t'ia jepte do t'ia kthente mbrapsht Edhe e pyeti shoku i vet, kush është dëshmitar për këto që po të jap? I tha dëshmitar është Allahu. I tha po mirë, kush është garant për këto që për këto që po të jap? Tha garant është Allahu. Atëherë i thotë Allahut në atë ditë që nuk kishte më mundësi të shkonte, i thotë o Allah, ai më kërkoi dëshmitar dhe unë thashë ti je dëshmitar, ai më kërkoi garant dhe, dhe unë i thashë ti je garant. Prandaj të lutem, Çoja këto pare në vend këtij personit dhe mori një dru, i futi paratë në dru, futi edhe një copë letër të shkruar në të që e shkruajti të gjithë çfarë kishte për të thënë shokut të vet, e mbylli drurin dhe e hodhi në det. Dhe iu mbështet Allahut subhanahu wa taala. Po ditë del shoku i vet duke pritur se mos vinte ky person për t'i dhënë paret, edhe kur shikon në breg detit një dru, e merr drurin, pasi nuk erdhi shoku i vet, edhe e çon në shtëpi për ta përdorur banorët e shtëpisë për zjarr. Vetëm se kur e hap, gjen në të 1000 dinarët, gjen në të edhe letrën. Edhe çuditet. Mbas ca ditë shkon shoku i vet, gjen anije dhe shkon me 1000 dinarë të tjera duke menduar se ato kanë humbur, edhe i thotë Se t'i kam sjellë një mijë dinarët, i thot, atëherë i thot shoku i vetë që i mori dinarët nga druri, thot, a nuk je qenë ti ai personi i cili m'i hodhe këto një mijë dinarë para ca ditësh? E ky thot, që thot, unë thot para, në unë thot, unë po të them që nuk kam pasur mundësi të vija, kaq, nuk dëshironte se tregonte që kishte bërë këtë lloj vepre, e megjithatë tha, jo, thot, nuk t'i pranoj këto, këto dinarë më, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala, doli garant për ty dhe m'i m'i solli ato që ti i dërgove. Dhe kjo lloj gjëje tregon se çfarë mbështetje të madhe kanë pas këta njerëz tek Allahu subhanahu wa taala, edhe se e kishin kuptuar me të vërtet se ç'do të thotë t'i mbështetesh Allahut të madhëruar. Kjo është domethënë Një prej shembujve të shumtë, të cilët kanë ekzistuar në historinë islame, që na tregojnë ne për këtë adhurim të madh. Nuk është i pamundur, është shumë i mundur, vetëm se ka nevojë që njeriu ta forcojë zemrën e tij, duke e lidhur me Allahun subhanahu ue teala. Vetëm në këtë lloj mënyre mund t'i mbështetet Allahut dhe me të vërtetë ka për të arritur ka për të arritur rezultat. Kur të qetësohet zemra tek Allahu subhanahu wa taala. Kur ta ndjesh zemrën tënde të lidhur fort me Allahun e madhëruar, atëherë ke për ta kuptuar që edhe malet do t'i çash duke iu mbështetur atij. Edhe së fundi, një çështje në lidhje me emrin e Allahut subhanahu wa taala al-Kafil, që është i ngjashëm me këtë, që Allahu subhanahu wa taala del garant kur njeriu betohet në Allahun e Madhëruar, transmetohet nga Ebu Hurejre radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, thotë Allahu i Madhëruar, tre persona un jam hasmi i tyre, thotë Allahu i Madhëruar, tre persona un jam hasmi i tyre ditën e gjykimit. I pari thot është ai i cili jep duke u betuar në mua, domethënë jep besën, jep njerëz, njerëzve besën Allahu thot pash Allahu kjo është kështu. Domethënë e nxjerr emrin e Allahut si garant për vërtetësinë e asaj që po, po u jep njerëzve në tregti. Thot pash Allahu është kështu thot. Mirëpo nuk është ashtu. I dyti thot është ai person i cili e merr një person të lirë që nuk është skllav dhe e shet atë për skllav dhe pastaj e ha atë para që fitoi. Edhe i treti është ai person i cili e merr një një punëtor për të kryer një punë dhe në fund fare nuk ia jep shpërblimin që i takon atij. Thot Allahu i madhëruar këta të tre un jam hasmi i tyre ditën e gjykimit. Sepse përderisa ti e konsideron Allahun subhanahu wa taala dhe ke nxjerrë si garant për atë që kërkon që ta besojnë njerëzit, atëherë nuk duhet ta nënvleftësosh, nuk duhet ta nënvleftësosh madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse nënvleftëson atë ky është shpërblimi i tyre që që e bëjnë të tillë gjë. Lus Allahun të na bëjë prej atyre që e njohin Allahun subhanahu wa taala, siç i takon madhështisë së tij, me emrat dhe cilësitë e tij. Allahu na bëftë prej njerëzve të devotshëm prej atyre që mbështeten te Allahu subhanahu wa taala, siç duhet në çështjet e mëdha dhe të vogla dhe na bëftë prej banorëve të xhenetit gjithë Allahu e di më së miri. Keni ndonjë pyetje? Që një do të rëthumës? Tre persona thamë, Allahu është hasmi i tyre janë, i pari person është ai i cili jep, jep në tregti, domethënë shet, duke u betuar në Allahun për të vërtetuar atë që do t'u tregojë njerëzve, dhe ai është gënjeshtar. Si për shembull i thot njerëzve, pash Allahun e kam blerë me 50 lekë, ai e ka blerë me 70 lekë. Më falni, e kam blerë me 70 me 70 lekë, e kam blerë me 50 lekë. I dyti person është ai i cili e merr një person të lirë dhe e shet atë për skllav. Edhe pastaj e përdor parat që ka fituar dhe i treti është ai person i cili e merr një punëtor për të kryer një punë dhe në fund fare nuk i jep shpërblimin e tij. Thotë Allahu i madhëruar këta tre Unë jam hasmi i tyre. Edhe që na intereson është i pari, për arsye sepse ky e bëri Allahun si garant për atë që dëshiron dëshironte që ta besonin njerëzit. Dhe kur themi që Allahu është garant, bëhet garant do thotë që do të kesh parasysh madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Urdhëro. Po. Allahu ta shpërbleftë me të mira. Mbase domethën nuk e di. Bëre mirë që e bëre këtë pyetje. Bëhet fjalë për piktura të cilat kanë shpirt. Domethën nëse do ishin origjinale, krijim krijimi i Allahut kanë shpirt. Edhe më saktësisht bëhet fjalë për kokën e pikturave. Koka. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë suratul ras, hadithi është i saktë, thotë piktura është koka. Domethënë nëse ia fshin kokën dhe jo siç mendojnë ca njerëz syt, që thon po i fshive syt domethënë s'ka problem, jo, koka. Po nuk i fshive kokën, konsiderohet sikur e ke aty. Duhet të fshish kokën që të konsiderohet që nuk është më pikturë. Ndërsa, pikturat, pikturimi i gjërave të tjera, natyrës, pemëve, nuk ka problem fare. Nuk është e ndaluar. E ndaluar është të pikturosh gjërat që kanë shpirt. E ndaluar është të pikturosh gjërat që kanë shpirt. Edhe gjithashtu edhe futja e tyre në në shtëpi është e ndaluar sepse nuk hyn melajket. Ç'po të intereson ty të zbukurosh shtëpinë me piktura kur nuk hyn melajket dhe hyn shejatinët në atë shtëpi. Dikur përpara disa vitesh ka qenë një një lloj reviste a gazete e panjohura që dilte domethënë shumë domethënë rrallë një herë në muaj mbase. Edhe tregonte kjo lloj gazete domethënë për çudira, çudira domethënë që të ndryshme, ndër to tregonte edhe dëmet që kanë pikturat për njerëzit. Ata ata i shpjegojnë në formën materialiste, mirëpo ne I shpjegojmë ato domethënë që me ekzistencën e pikturave vijnë shejatinët, vijnë xhindët dhe krijojnë domethënë disa strese shpirtërore, disa probleme shpirtërore që njeriu nuk i kupton nga i vijnë. Domethënë ato në të vërtetë vijnë prej këtyre pikturash, të cilat janë shkaku i ardhjes së shejatinëve dhe xhindëve dhe largimit të melajkeve. Ç'është e vërteta, domethënë dijetarët kanë folur gjatë, edhe bile kanë bërë edhe kërkime të gjata, bile un kam një libër në shtëpi që është mbi 500 faqe, flet për çdo gjë që ka të bëjë me çështjen e fotografive. Edhe ke domethënë shumë aspekte. Mirëpo, ajo që kanë thënë dijetarët, domethënë që është diçka e njohur e qartë, është që përdorimi i fotografive për kujtim, për kujtim nuk lejohet. Ndërsa për çështje të domosdoshme si dokumenta ose vërtetime ose në çështje domethënë penale me radhë nuk ka problem, këto janë çështje të tjera. Ndërsa mbajtja e tyre për kujtim nuk lejohet edhe nuk është çudi që të hyjë në hadithin që ka thënë profeti profeti sallallahu alajhi wasallam që nuk hyn melajket në shtëpi që nuk që në shtëpi që ka piktura. Sepse ato vërtet nuk quhen piktura, mirëpo ajo që merret në konsideratë nuk është emri. Sepse ne edhe piktura sot mund ta ndryshojmë emrin shumë bukur, ia vëm ia vëm emrin bukuri për shembull, ose ia vëm çfarë të them unë një emër art. Pse i ndryshove emrin kjo s'do thotë që ka ndryshuar realiteti i saj. Ajo ngelet pikturë, dhe gjykimi i saj në Islam është ai që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Kështu që dhe puna e fotografive nuk është se janë të lejuara se quhen fotografi dhe nuk quhen piktura, sepse shikohet realiteti që përmbajnë ato. As nuk nuk quhen të lejuara sepse janë precize aq shumë sa duket sikur është duket sikur është pasqyrim dhe jo sikur është pikturë. Ama në të vërtetë çfarë është pikturë, çfarë është fotografimi? Fotografimi është hedhja e bojës, mi një bosh në një formë aq precize sa duket domethënë sikur është pasqyrë. Por ç'dallim paska nga piktura, piktura bëhet me dorë kurse kjo bëhet me makinë. Kupton? Mbase do thuash për shembull që piktura, po, piktura bëhet për për të bërë një stil kështu, domethënë që njeriu do të tregojë veten e vet që ja dhe unë bëj si Allahu i madhëruar, ndërsa fotografia s'e ka. Mirëpo ka aspekte të tjera të cilat dietarët kanë treguar që janë shkak për të cilin është ndaluar dhe piktura. Prandaj më mirë është njeriu të largohet prej atyre gjërave që janë të dyshimta. mund t'i përdorësh për dokumenta për çështje të rëndësishme të jetës, ndërsa thjesht për kujtim, jo. Është është gabimi i tyre që i kanë bërë. Dalin tashi problemet dalin një nga një tashi, gjitha me radhë. E rëndësishme është, domethënë, e rëndësishme është që njeriu të përpiqet të largohet sa të ketë mundësi. Sa më sa më larg aq më mirë. Për veten tënde. Sa më mirë, sa më larg aq më mirë. Unë e di që është e pamundur. Prandaj dhe Shejh Bin Bazi, i cili ka qenë është ka qenë myftiu i Arabisë Saudite, Ka thënë, nuk ka problem për për blerjen e revistave të cilat kanë edhe fotografi, për arsye sepse në to ka dobi, për shembull që njeriu në to për shembull lexon materiale të mira për fenë, kupton? Ka dobi për njeriun, kupton? Në këtë aspekt. Ndërsa thjesht për Thjesht vetëm për kujtim, për mendimin tim më mirë është që njeriu të largohet prej tyre. Nuk po e bëj haram të prerë, sepse kjo është e vështirë të gjykosh për diçka që s'ka gjykuar Allahu i madhëruar për të në mënyrë të qartë që është haram, mirëpo njeriu më mirë të, të largohet prej tyre. Urdhëro. Selam. Gjë, vëlla musliman. Kjo në fakt çështja e istiharës është çështje shumë e rëndësishme, edhe me sa kam vënë re, domethënë shumë vëllezër nuk e kanë kuptuar drejt siç duhet. Disa mendojnë për shembull që istihara do thotë që njeriu njeriu ta bëjë këtë lutjen, pasi falen dy rekat namaz, pastaj të presë të shikojë në ëndërr apo t'i vijë një mendim në zemër apo diçka tjetër të ngjashme me këto jo. Mos prit të vijë shpallje nga Allahu, shpallja ka mbaruar. Me vdekjen e profetit sallallahu alajhi wasallam ka mbaruar shpallja. Nuk ka shpallje, zgjidhja e istiharës është në këtë lloj forme. Njeriu, kur dëshiron të kryejë ndonjë vepër, në radhë të parë, merr mendimin e disa njerëzve që ka besim në logjikën e tyre dhe në dijen e tyre. Edhe mbasi merr mendimin e tyre, e këtyre krijesave, atëherë, zgjedh diçka që i duket e arsyeshme në logjikën e tij, Mbas mendimit që zgjodhi me këta, zgjedh diçka. Pastaj i lutet Allahut duke bërë atë që quhet duaja e istiharës. Për këtë çështje që zgjodhi, jo pa zgjedhur, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam thotë idha hamma ahadukum, thotë nëse dikush vendos, nëse dikush do të bëjë në zemrën e tij që të kryejë diçka, kur dikush heziton, s'di ça të bëjë këtë ose këtë, domethënë istihara nuk bëhet kur ti heziton. Kur ti ke zgjedhur se çfarë do bësh diçka, Edhe atëherë i lutesh Allahut, o Allah, nëse kjo gjë është hajër për mua, ma lehtëso, dhe nëse nuk është hajër, më largo prej saj. Edhe atëherë lëri Allahut çështjen në dorë. Sepse Allahu i madhëruar, nëse është thjesht me të vërtetë, do ta lehtësojë nëse është hajër për ty ose do të largojë ty prej saj nëse është sherr për ty. Provoje këtu në këtë lloj forme provoje istiharën dhe ke për të parë që ke ke për të pasur për të pasur shumë dobi inshallah. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që nuk pendohet ai person i cili po bën istiharë. S'ka për t'u pendu, nuk ka për t'u pendu kurrë për asgjë. Po e bën namazin e istiharës në këtë lloj forme për t'u penduar kurrë për asnjë lloj veprimi që bën. Allahu ka për të atë mendim që ke ti për Allahun e madhëruar.